uno munsi tuyaga kubiki uno munsi tugira turabire hamwe uruhara rw'abarundi bahurikiye cyane cyane mu gwaruka baba ku mugabane wa buraya mu gice bita Scandinavie mu iterambere ry'igihugu n'uruhara rwabo mu iterambere ry'igihugu ni nyuma y'indwi yahariwe diaspora yarangiye kugenekezo rya cumi n'icyenda kuno kwezi aho bashikirije ibitari bike kumbure byo kwerekana inzira cyangwa byoca umurongo kugira abo barundi bari hanze barabe nabo uko bufasha mu guteza imbere kino gihugu cyabo umutubire turi kumwe si ubwa mbere tumutumira akenshi tumutumiye twitaba ni jafete rojanti ndayishimiye akaba aba mu gihugu cya norvege akaba yarigeze no gutwara diaspora y'abarundi reka ndakora ndongera ndaguha ikaze muri karadiridimba akanya umutumire hano mu gice cya kabiri tuza guca duha akanya namwe barundi muri hanze eh, kugira namwe mu twakure telefone murazimenyereye muciye kuri ya mirongo ya WhatsApp ni telefone zibiri irindwi na gatandatu cyangwa itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu rwa eh, muri kajya karere ka Scandinavia maja ya ruguru muri buraya kumbure eh, mubisangiza uno munsi abariko baradukurikirana twumve koko uruhara rw'ubwo rwaruka nicyo gufatira ko kumbure n'umurongo bogira akanyoni rwawe Eh, urakoze cyane ngira ngo twararonse akanya ko kubishikiriza kiriya gihe twari eh, twatumiwe kugira ngo tumenyeshe twerekane uruhare rw'urwaruka rw'abarundi baba mu mahanga eh, muri sikandinavi rero murazi yuko iyo tuvuze sikandinavi ahanini ni ibihugu bitatu ni norvege ni denmark ni suwede tukongera ko iyo twongeye ko norudike ni ukuvuga haciye yongera ko ibindi bihugu bibiri nka eh, finilande mm-hmm. eh, rero eh, aba ubwo rwaruka rw'aba enjeniyeri b'abarundi bakora mu masosiyete akomakomeye mm-hmm. n'abafundi y'ibyo bihugu nibo bari bamwe mu bubaka amabarabara ya buraya bari mu bubaka ibiraro bica ko buriya bwato mubona bugerekeranye inshuro icyenda kugera ku icumi Eh, hakaba amatuneri aca mu misozi amatuneri aca munsi y'amazi eh, amazu agerekeranye cyane eh, n'ibindi n'ibindi ni ukuvuga abo ba enjeniyeri n'abantu ni ukwita yuko ari ko igitangaje rero ni uko abenshi arugwaruka rwerevutse muri ino minsi kandi bijukiye ibyo bikorwa bimwe biboneka Eh, mu bihugu rero bya buraya barabarondera cyane eh, hari n'abajya gukora muri za peteroli n'ahandi mhm. bazi gupima agataka bakamenya ati ngaha eh, hariho ubu butaka hari n'ubu hari n'ubu mhm. ibijyanye n'ubutare n'ubutare mhm. abo bose barahari rero ikintu twavuze kibuze no kwegeranya ubwo rwaruka kugira ngo ruje hamwe rugire sineriji Eh, hanyuma eh, igihugu cy'amavukiro nacyo eh, kironke ingene kiza kirabaprofita kuko urabona yo ku Burundi ubu buri ko burarondera ingene nabwo bufata inzira igororotse mm. hagati aho ko mwarongoye diaspora mukaba munaba hariya ah, mm. mweho hari intambwe muri ko muragira kugira mwegere ubwo rwaruka eje maze iminsi nganira nabo kuko mm-hmm. n'ubwa mbere nayo nagerageje gushyiraho Eh, umugwi tugenda turahurira ko mhm. eh, ubu rero eh, turi ko turaganira ingene dushobora gutegura kwegera leta y'u Burundi mhm. itegure inama mpuza mpuzamakungu y'urwaruka baganire barabe ingene bashobora gukora icyo twakwita mapping y'igihugu barabe aho kigwaye Mm. hanyuma burya aho kigwaye ntihasanzwe hazwi harazwi mugabo hakogwe gute mhm. baherehe eh, canke eh, ni ye proposition iri ku meza ku buryo bashobora dusanga biriya usanga bituma abantu batamenya iyo bahera n'iyo bajya nk'ubu ugerageje kuraba tuvuye nk'iyo mu bwiza umanuka mu buyenzi Mm-hmm. urabona uraza bukira ibarabara rikuru mm. eh, hajya urabona hariho danje yuko hari abantu benshi bashobora gupfa n'amaakisida mm. kandi igihugu gifise aba enjeniyeri bakomakomeye ni ukuvuga nta mwanya bafise wo kwicara hamwe ngo bashire umutwe hamwe bavuge bati reka twereke yuko hano harakenewe ibaraba swate rica munsi rica mm-hmm. hejuru kugira ngo abantu ntibahurire ahantu hamwe ari benshi abanyamaguru bagira habo imiduga igira yahayo hanyuma ubuzima bw'abantu bukingigwe eh, iyo rero uwo mwanya ubuze nibaze yuko haba hakenewe kwicara hamwe abahinga bakicara hamwe bagafata ingingo bakavuga bati twebwe twibaze yuko aha hokogwa gutya ukagerayo nta chapa na kimwe ubonye mu ibarabara uca uvuga uti hariho agahanze eh, kuko n'umupolisi aguhagaritse ariko barabara amashasha hari ibyapa bimwe bimwe biri nabyo ntibibona ni hmm. uragerageza urabe urabe ibyapa bihari ntibi ntibifise na standard. ari umushikiranganji ashinzwe nk'iby'amabarabara twaravuze yuko tuje tugasanga kumbure hari iki na kiriya ntiyagikoze neza tugasaba yuko na leta icifata ingingo iti uyu mushikiranganje nahindurirwa amabanga mm. eh, hajeho uwundi abashoboye gukurikiza ibyo bintu kuko twamye muri bya bindi nyene y'amanama zanduru mm. baguma badufata yuko turi muri cya gihugu eh, kitazi yo kiriko kiraja kandi dufise abahinga bakomeye dufise amaboko akomeye dufise ubwenge n'ingufu mhm. eh, nicyo rero twari ko turaganira n'abo n'ubwo rwaruka turavuga tuti rero jewe nzogenda muri iyo nama ijambo eh, eh, um, umuntu wazoba ari jewe mugabe ijambo rizoba rimwebwe mm. rero narabishikirije hari ikintu mwagarutse ko cyane cyane kijyanye n'amabarabara mm. eh, nk'amabarabara y'imigenderanire mm. eh, mbe ho mubona byo ukunda kuko nabona muvuga muti abantu bagiye mu mashyirahamwe uretse eh, ko amashyirahamwe asanzwe ahari menshi koko murabona ko abantu bagiye mu mashyirahamwe bishobora gutuma sinunda neza cyane neza cyane urabona leta ifise musangize eh, iyo experience n'abandi eh, aho bishoboka mm. amatwumve n'inguvu aho zoje leta irondegwa n'abantu benshi eh, kandi ikagira n'amabanga menshi mhm. ni byiza ko tuza turayiterera akantu gatuma ibyo bari barakora byihuta kandi bikagendera ku gihe mhm. rero nk'ibyo by'amabarabara urabona ajya amabarabara twokwita les agglomération ajya mato mato ma mm. quartier mm. hariho amabarabara menshi ari mabi yonona imiduga akonona na environema mm. eh, usanga nk'imvura iguye nk'imvura iguye ugasanga byayangaye mm. rero twavuze tuti mbe ni gute abantu bashobora kuba kwibarabara ugasanga n'amakadasitire ni za kijambere ni ibintu bikomakomeye bitwara amamiliyoni n'amamiliyoni mugabo bakananirwa gukora ibarabara mm. imiferege ntayo imiferege ntayo twebwe rero twavuze tuti leta ihimirije abo bantu bakajya mu mashyirahamwe y'ayo mabarabara mm. ni ukuvuga dufate nk'ibarabara niba bagise ave n'ibugendana mm-hmm. abantu baturi iryo barabara ryose baba kuri iryo barabara ryose bakagira ishyirahamwe ry'iryo barabara hanyuma iyo ngurane bayibahaye nabo baca bakorana n'ubushikiranganji bujejwe gukora amabarabara bakabakorera iryo barabara mhm. bisunze renorme z'amabarabara ni ukuvuga aho ushatse kuvuga ibyapa sinyarizasiyo ikaburimbo mm-hmm. eh, canke bivana no iryo shyirahamwe bisabye ribishaka n'uburyo babyumvikanyemo mm-hmm. na minisiteri ibishinzwe hanyuma bahejeje kubikora bakabona byose biratumbereye bagaca batangura kwishyura iryo deni mu myaka runaka kuvuga muri cya kigega eh, muri cya kigega abantu baca batangura kuriha none ari nko mu mashyirahamwe ubwo ubona byoroha ishyirahamwe riri aho ryo ryoca riyakurahe ishyirahamwe eh. leta yashyizeho ikigega eh, ikigega no kuvuga amahera mm, kuvuga nk'abo bantu baba bari kuri iryo barabara baca bayarondera mu buhe buryo bajya hamwe bakiyoruganiza mu ishyirahamwe bakaca batanga dosiye bagasaba iyo ngurane muri icyo kigega gishinzwe amabarabara hano mhm. eh, kuyariha kuyariha bagatangura bakishyura kuko ushoboye kubaka inzu nziza mhm. erega basanzwe bariha amafaranga eh, y'agataka n'ibindi eh, mushoboye kwiyoruganiza gutyo ntibyonanirana ingene muriha amafaranga y'ibarabara ariko rero hariho kandi kabijya mhm. kubera karitiye bari nini muri yangurane bari kwariha mu kuriha yangurane eh, na maintenance mhm. ibarabara ripfuye kubungabunga iryo barabara eh, eh, rigasubigwamwo mhm. gutyo Eh, noneho igisagara kikama gisukuye kuko gicunzwe na bene cyo abahaba mm. Mm, mm, mushikirije eh. kumbure iyo migambi eh, tutaragaruka kuri uyu wa nyuma abaserukiye leta kuko nabonye umushikirangajiho yari ari inyishu umuharonse ni hari icyizere umufise y'uko ejo na hirya kumbure ibyo byifuzo byanyu bishobora gukorerwa ko twebwe icyo twari twumvikanye n'ubushikiranganji butujejwe mhm. ni ukuvuga minisiteri de rorasiyo egisiteriyeri mhm. baratwemereye yuko bagiye kugira icegeranyo mhm. kandi abo bigejwe bizobashikira eh, natwe turababwira yuko eh, nitwagaruka ni ikintu cya mbere tuzobishyuza ni ico eh, kuko urazi yuko ubwo mwarashyizeho kumbure abashobora kubandanya babikurikirana suivi ni minisiteri des affaires étrangères gukurikirana iyo dosiye yanyu kumbure barabe eh. yuko ibyo mwashikirije eh, ntituze tubone mu mwaka uza kandi biba ukunye ati hari ibyo twashikirije mu mwaka uheze ati ikigeranyo bya usanga biteba kugira kuko ubu turi muri ya ntumbero y'u Burundi buteye imbere muri 2040 neza cyane ine mm. hama butunze muri 2060 mm. kumbe kugira mwiruke n'umwanya imigambi igende n'umwanya hari ikintu mwamwe arashizeho uh, no kwita nka suivi gikurikirana koko yuko mugenda mwegenyeza eh, cyangwa mwenyegeza bivanye jewe nari nshinzwe diaspora miss heze mm. Eh, mugabo ubu unye kubera urabona si jowe ndongo ya diaspora mugabo diaspora na hamwe na minisiteri des affaires étrangères niyo responsabilite yabo yo gukorana byo ushobora nko kudindira kuko amanama ni menshi yaba ku mwaka ku mwaka ku mwaka ku mwaka mugabo eh, ugasanga mm. turabona eh, ibyamwa mm. none nk'ibi murizera hari icyizere mufite ko ejo no hirya y'ejo bishobora gushika ku kintu kuko urumva yuko ari ibintu bishobora gufasha igihugu jewe naremeye yuko eh, nzogira suivi ku byumviro nashikirije mm. kugira ngo nirasure yuko ibyo bintu hari icyafashwe kiriko kirakurikiranwa mhm. wanashaka narasabye abanyamakuru na Elton Beari hari ndababwira nti ibi byumviro rero ni mu uko onye hmm. eh, kugira ngo n'umukuru w'igihugu ashobore kudufasha kugira ngo iryo terambere turi turashaka rishoboke hmm. abahe n'intumbero abaduhe n'intumbero hmm. eh, tumenye kumbure ngaha twabifashe cyangwa tumwituye aha byonyaruka eh, byonyaruka mugabe icyo dushaka ni impinduka impinduka kuko ni twebwe konsekanse zigaruka ko Eh, iyo ibintu bitameze neza mu gihugu burya na twebwe biratugarukako urumva nk'ayo mabarabara mwamwaguze eh, imiduga izimbye mwayizana eh, mugasanga tuzana imiduga hmm. izimbye kandi tukariha amatakisi wanashaka mesh nayo natari make atari makeya mugabo imodoka ikacipa n'ingoga kubera ibarabara ribi hmm. ariko hariho ikindi mwagarutse ko kumbure n'umukuru w'igihugu akunda kugaruka ko cyane abantu bose bakura ko bagasha ikijanye n'igiturire mbeho mubona koko icyo giturire eh, hari uwavuze yuko igiturire ari eh, nka kugigufa riba riko mm. rirabungwa mubona mm. mwarabishikirije cyane muragaruka ku kibuga cy'indege n'ibindi mm. abadiyasipora bibwa n'ibindi hoho hari icyo mwizeye ko kigiye guhinduka bo bivana n'ingene angajima ya leta ibifashe eh, kubera yuko twebwe dutanga ibyumviro mugabo ntidushinzwe execution bagatakaza n'amafaranga ubwo busuma hoho buraba nako uko nyonyeza iyo corruption kugira iturire hari uburorero mwagiye mubona cyane cyane mufata nk'abarundi bari oh, hanze abarundi bari hanze twe twa baratumaze hmm. twe baratumaze ibintu byinshi birebera twagwa umuntu wese abakubonamwo eh, ababona yuko wewe utari hafi ugasanga yuko umutima utekanye mm. ariko hariho ngo diaspora bahunga amakori kandi iyo bari bayariha mugabo eh, bagira mu gihugu bakifuza bijya bita favoritisme boroherezwa mm. hari nk'uwo nabonye kuri internet yarazanye amatelefone mirongo itatu n'icyenda ayo urumva we yavuga ati n'akantu tuntu ushiriye umuryango mugabo twaciye tumwandikira turamubwira tuti nta telefone mirongo itatu n'icyenda eh, zishyirwa umuryango ni nyinshi hmm. rwose ashobora kuba afite umuryango wagutse eh, arashobora kuba awufise mugabo eh, nabo nyine bujya barafise amategeko bashyiraho abantu bagomba kugenderaho hmm. hagiye biva kuki biva kudakurikira ibiba biri ko biraba iyo ubaye sindabibazwa bibazwa ntumenye ibyo uri kurakurikira ntumenye ngo ukurikire ibiri ko biraba bipfuza cyangwa mubona bashobora gufasha mu bisata bitandukanye hano mu gihugu cacu mwatubwiye ibijyanye n'amabarabara umwe muvuga muti cyangwa ati ntiyashyirwe ko amashyirahamwe hari ikigega haba amashyirahamwe azatora amahera mu kigaragara ko yo sahiriza hmm. kuko urumva hari ahubatse amabarabara hari ayadahari hatari viyabirize n'ibindi n'ibindi hama niki kijanye eh, n'igiturire rero kumbure tugarutse mu minota ibiri duce twugurura imirongo ku barundi eh, bari hanze tugarutse kuri bino bitatu kumbure n'ibindi nkuko navuze kuri eh, ku kuntu mukurikirana murabe yuko biriko birashigwa mu ngiro mbega mu bushikiranganji musanzwe mutwarirwamo ari bwo ministère des affaires, étrangères hari ico muri ibi bitatu kumbure nk'umwizero baba baratanze umwizero wa mbere nuko bemeye kubishikiriza uko mm. twabitanze mm. kugira ngo mu mwaka uza tuze tugire evaluation turabe yuko hari kiriko kirakogwa cyane cyahindutse hmm. eh, kuko urumva ikintu mugabo mwagarutse ko iki ca digitalisation hmm. koko mubona bishoboka nyaburya murazo muyaga nkuba dufise murazi internet dufise birashoboka kuko hmm. ibintu byose bujya eh, ni gufata engagement eh, kubera yuko uno munsi turafise fibere iri kwirakora fibere butike mhm. iri kwirakora ngaha mu gihugu iyo ntidushobora kuvuga yuko habuze internet irahari gusa hasigaye yuko ikwizwa ahantu henshi mhm. umuriro nawo eh, narumvise ko bariko barakora kugira ngo ubire mm. eh, urafise byinshi ugihagaritse Eh, mugabo twizere yuko biriko biraja mu nzira kandi eh, ariko rero no muri ibyo bihugu byanyu mm. abenshi barakoresha n'umuriro wabo kuzuba eh. umuyaga n'ibindi ariko rero mm. systeme d'archivage ifise option zibiri hariho mm. connection direct archivage no kuvuga kubika kubika ububiko no kuvuga irashobora urashobora gukoresha iri connected directement canke ukagira les archives uzibika ku buryo rimwe byose bica mm-hmm. bikwira hose icyiza rero cya arishive ni uko ntagitakara mm-hmm. byose biranakingirwa kandi bikagabanya umwanya kuza arakura ijya petite corruption mhm. eh, la petite murashima eh. nk'ibi biri mu mabarabara ubu eh hariho udukamera duto duto dushobora mm. gukora ari nko kuri aeroport jewe hagize umuntu akwegera bakaba bamubona canke bakazomubona mugo muri rwa rukundo kandi abarundi basanzwe batanga rifana eh yego ndabizi mugo mm. hari aho bikoregwa y'indwi yahariwe diaspora yarasanzwe arimo ari naho kumbure yashikirije bimwe muri ibyo byiyumviro bituma kino gihugu cyacu gishobora gutera imbere nuko rero telefone ziruguruye muri minota mirongo itatu kugira dusangire ijambo namwe ari ikibazo ari intererano akanya akanyanirwanya bihinduke mm. sinzi icyo mwufasha ngo kugira nk'ubu ngo nka watsapu icitse mm. kuko bakabaye mm. mbe mu mugwaruka rw'abanjeniyeri mwavuganye hari ibijyanye no gutuma tumana ko ubwo buhinga bwira bwiyongera eh, turafise abayenjeniyeri eh, eh, cyane cyane swat ubushikiranganje butujejwe buduteguriye canke urwego rw'umukuru w'igihugu ruduteguriye ntibe yamanama yamanama yamaba utazi iyo bija niyo biva n'ivyegeranyo utabibona eh jewe navuze ntivyo nta kibazo cenzo bishikiriza mm. eh reka twakirondere ku murongo namahoro tugendere muri ya ntumbero yo guteza imbere igihugu cyacu mhm. kizoba giteye imbere muri bibiri na mirongo itandatu umukuru w'igihugu wacu mhm. yama atumira abarundi n'abarundikazi twese mhm. gufatana mu nda tukajya mu mugambi w'iterambere neza rero icyo nagomba ngaruke ko ni kimwe kandi namaze kukivuga inshuro zitari zike ngaha kuri ino samirizi mfate mfate kugwaruka ugwaruka rwinshi cyane cyane ugwaruka ruba hanze atari ugwaruka wakozwe ko n'ibihe bibi Burundi bwaciyemo urwaruka rwinshi mu buhinga rufise butandukanye burifuza rurifuza kuba bwogira agacumu k'ubumwe ruterera mu iterambere ry'igihugu cyabo mhm. ari nako gateka bumva ari nayo mfashanyo y'igihugu cyabo mm. ariko rero aho bitugorera ni mu gihugu iyo bageze mu gihugu ntibisanga ngo biyumve muhira kubera mhm. abo bahasanze ntibabakira nk'abanyagihugu ntibabakira mu muco ntibabakira ngo bakorane hmm. uko bo babyifuza cyangwa uko bo babikuriyemo bisigura mhm. kuri iyi ngingo notanga akarorero jyewe ndazi umuhungu w'umu ngaha mu gihugu mbayemo uwo muhungu ni rurangiranwa basha hano muri bino bihugu n'ururangiranwa arakora amasantarari nikeliyeri arakora mu bigi amabaraje hidororegitirike niwe niwe namba wani hmm. umuhungu n'itimu yiwe bagiye muri misiyo muri afurika y'epfo mhm. hanyuma icyo gihe mu gihugu cyacu cyiza cy'uburundi mu bushikiranganji hari ikintu bari bakenewe bari hmm. bakenewe konti egisipatise hmm. y'akazi kariko karakorwa n'abashinwa ahantu navuze hmm. umuhungu baramujya ati wowe muri iki gikorwa bimeze gute bimeze gute umuhungu ati duhiriwe duhishije mhm. jewe na ekipe yanjye ubu turi muri afurika muri afurika kandi turahejeje hmm, turashobora gusimba ubwo jewe kuri fure za kompanyi n'ibiki hmm. ndafise ububasha yuko jewe ndi umurundi barazi yuko origine yanjye ndi umurundi hmm. ndafise ububasha yuko nosaba yuko nci burundi indimwe kuruhuka mu gihugu navukiyemo hmm. hanyuma nkabandanya ivyo jewe birankundira kandi nta nta ngaruka bingira ko nta ngorane muri iyo nkacaca ngaho gufasha muri icyo gikorwa kandi nta nicyo nsaba hmm. urabyumva mm. yo kurihira abo bakorege b'abanyakanada bari kumwe bemeye kujya gukorera ubusa indwi yose kuri konti egisipatise kuri shantiyo mu Burundi uwo mwuba bati oya nimudufashe ati none ntuzi ngene bimeze na gute bimwe nyene vy'ikirundi mm. uwo mwuba ati jewe ntako nari mm. ntako naringera ntako ntaringeragaje gutera agacumu kumwe mm. mu gihugu cyacu canyibarutse atari ariko ndananiwe aho aho ico ico ico ico musaba mu gihe habaye ibintu nk'ibyo ni giki kugira duhakanye abandi ni ukuvuga ikiri imbere ya byose ni uko abo bantu igihugu cize kikabashyira imbere bahindura ingendo mm. bakakora ku neza y'umunyagihugu n'ineza y'igihugu mm. nta kuntu yuko muri minisiteri bobura amahera yo kuriha ihoteli y'abantu bangahe bazanye ekipuma oya ntibaransubiza mugabo ndi icizere kirahari ko bazogerageza kuraba dusubize kuko kujya nabivuze ah, ni ko bimeze hmm. muri administration y'iwacu aho niho bipfira ivyo hmm. naho bitandukaniye n'iki maje gushikiriza iyi ni nkuru y'ukuri Eko jewe rero icyo nagomba nishikiriza nico naye handi abasore n'inkumi n'ukuri barahari ata ata ata bintu bibi biri mu mutwe barajwishinga no kuba boteza imbere bogera gacumu ko mu guteza imbere igihugu cyabibarutse mm-hmm. ubwo rero twese hamwe birashoboka nicyo kivugo mm. twebwe imyifato mm. ni ukuvuga iyo hageze akazi ka leta ntiturinjirwamwo neza yuko tuba turi turakorera inyungu rusange mhm. mm. umuntu wese aba ku kazi mugabo ugasanga hari abantu baciyumvira ati ka kantu nture mwiki mm. aho kugira ngo bavuge ati eh, bimeze gutya reka turabe inzego dukorana hano mu gihugu turabe umuvuduko tubiha mhm. niba ari inyishu ikenewe amasaha mirongo ibiri n'ane bakaba bayitanze mm. mugabo urazi turafise abantu bize cyane bari hanze akantu gatoya ashobora guterera igihugu leta ishobora gukoresha amamiliyoni menshi kugira ngo ako kantu gashoboke mugabo ugasanga umurundi arashobora kugakora ku buntu aba mm, hanze mm. akaza akavuga ati jewe iyi egisipiritize ndaza ndayikore ku buntu eh, ni muri iyo ntumbero rero tuvuga tuti harabuze eh, eh, ukwicara umuntu ari poze akibaza ati mbe iyi sisiteme tuyihindure gute erega n'ibi bihugu bikize byaciye muri biturimo nabyo ntibyarigeze kugogo biriha intumbero ati tuzobe tumeze ukuntu umunsi umwe baricara baravuga bati ibi bintu ntituzobyamamwo gujya kuko utanguye kuraba akamwana wa mama uyu ndamugire gute ntahushika baricaye hamwe baravuga bati ingorane dufise n'ingene tuganira ubwa mbere twige kumvirizanya hagati yacu uyu ariko aravuga sindamucire mu ijambo kugira ngo ijambo avuze numvirize iyo rije mm, riva irashobora no kunyubaka irashobora eh, no kunyubaka mugabo hariho nk'umuntu ushobora gusanga mu biro inyishu aguha aba yamaze kuyitegura nta mwefuse wo kukumviriza eh, ugasanga hariho umuntu ushubije inyuma yaraje akuzaniye ibintu by'ingirakamaro ku gihugu Eh, n'ico rero ndibuka mu ndwi nagiye muri province yaho haruguru mu gihugu hagati mm-hmm. mm, ndiko ndashaka kuraba neza ibiro byacu aho biri eh, nakiriwe n'abasekreteri mugabo ndabona yuko nta kaguvu karimwo mm-hmm. nta eh, kandi jewe nashaka nashaka kuraba akeye yuko iri mm-hmm. sharere nsanga b'abasekreteri ntibazi akazi kabo mm. eh, umushyitsi yaba mwiza yaba mubi ubanza kumwakirana icubahiro umukunzi w'ikiganiro akaba eh, atari uwundi ni kingisireyi ahengamiye mu bimana by'abagiriki i atene hmm, atene mu bugiriki ego hmm. ndaramukije umutimire twarakoranye rwose cyane mu myaka iheze mu gihe twaranuzeye diaspora yego akabari akorera nk'umuntu w'igisahira ahanini ni intererano mm-hmm. Eh, hari aho murabishyika nka buri kiro sinjyame cyangwa niyumvira kubera iki hariho nka nk'aho ushobora kumva mu gisagara cyangwa ahandi hantu hariho abantu bakenya amazi kandi dufise ikiyaga tanganyika n'inzuzi nyinshi dufise inzuzi nyinshi rwose ugaca ubona igihugu nka israel kigaburira ibindi bihugu kandi kiri muri dezeri hmm. ukumva ngo ni igihugu cya mbere muri porodikisiyo kiri muri dezeri hmm. ariko twebwe dufise amazi ugasanga hari abantu ngaho mu makaritsiye niwe ndavuga ugasanga bamaze indwi ukwezi amezi abiri cyangwa umwaka badafite amazi kandi amazi tuyafise hafi kandi si ukuvuga ngo abana b'igihugu twaba tubabuze n'ubu hariho abahari kandi bafite imigambi mhm. bafite imigambi itari mike y'uko bashobora gukora ntuzeye bashobora kwarimanta intuzeye amazi ku buryo ati ashobora gusubira gukina mu ntuzeye mu gihugu nk'uko rero byagiye biravugwa na bagenzi banjye ndabye nk'akarore ntuzeye david yatanze uriya ari muri canada mhm. byinshi bipira hejuru mu mm, ntwaro hariho igihe umuntu aza afise e, mu ndongozi uzi ufise umugambi mwiza kandi utumuye igihugu cy'u Burundi gihagaze ku mataba mm. ushobora gukoresha energi eoriyene mugabo kubera ko usanga ntibakorohereza ko ushobora gukora mm. ni nk'uko ni nk'uko nanjye nshobora kuba ndabifise nkavuga nzokoresha ntuze enerji eoriyene mugabo bacambaye ati no ubanza kubicisha mu ntuze muri muri regidezo urumva utegereza guca hisunze amanuzere rero Eh, turasabye cyane cyane ko mhm. nk'abarundi benshi barafite hariho n'abafite imigambi yo kuza kurangurira mu gihugu mm. mugabo haragera yaho babazibira mhm. tuvuga ko baba bablokiye yuko mu migambi yabo bashaka kurangura kuko hari aho usanga babasaba igiturire cyangwa kandi tukarimante igihugu cyose n'ibindi bihugu bikaronka cyangwa abo bahinga ntidushobora kuronka gusa biciye mu ntuze ku muyaga hariho uburyo bwinshi dushobora kuronka umuyaga nkuba bivanye n'ibyo umuntu yize hmm. yego nimba umutumire narabonye arashika ibwami hari bukuru arashikayo nimba ashobora kudushikirayo agashikiriza ibyifuzo by'abarundi bari hanze mm. abashaka gukora imigambi kugira ngo uburundi bushobore kuhagura ko ibihugu byose byo hanze bikorera ku bintu bitarenze bibiri amatara n'amazi naho mbaye iyo amatara akisi cyangwa amazi ndabona yuko abantu baca bagira ikibazo umengo isi irubamye hariho n'igihugu hariho n'igihugu nabonye bambwiye yuko ibyo bintu bitabaho hmm. Eh, noneho basanzwe bafise ubukorane hagati y'ibihugu ku buryo eh, eh, ayo mu Bubiligi akorana n'ayo mu bufaransa hariho interconnection hmm. Hmm. kurumva nkajya amatoni n'ibindi bishobora kumara amasegonda atandukanye hmm. abatwara igihugu bashobora korohereza ababizi cyangwa hariho abafite amanuze hari n'abafite amatara hariho nk'umuntu ndazi umwigisha muri kaminuza y'u Burundi kandi aracyari muto cyane hmm. kandi arafise arafise iyo proje mugabo baguma bamuburoka hmm. ashobora kwarimanta igisagara cya bujumbura cyose akacarimanta n'amazi n'amatara cyo kimwe rero na david nawe uvuga uti indongozi ntizihindura ingendo rego barakwiye mm. guhindura ingendo bakorohereza intuze nka jewe mbareye gutanga igiturire ntacyo ntutanga mm. kuko naho naho mbaye naho nkorera imyaka maze yo sinigeze ndagitanga agafanta agafanta mbwabo bagatanga reka hariho ababicisha ngo ni agafanta gusa igiturire mugabo hajya niho biba igiturire ifana turi ko turavuga hari ikintu bakwiye gutandukanya Hmm. gukunda igihugu no gutanga iyo fana ariko baravuga biratandukanye rwose hmm. Hmm. patriotisme abantu barakwiye kuyigisha kuva mu mizi gushika hejuru kuko umuntu arenze yitanga akavuga ati ndavuye mu gihugu narindimo kandi ubumenyi mfise ngiye kubutanga mu gihugu iwanje mugabo bagashaka kugira hariho naho ujya kugira ngo ukore umugambi urangure umugambi w'iwawe mugabo bagashaka gusaba intuze bati none turonka ngahe mm, twebwe ngo mm, mm, ubwo nta bantu bamuri inyuma nta organisation iri imuri inyuma iriko iramufinansa oya ni patriotisme murakoze cyane Kingsley kwitanga ukwerekana murakoze cyane twizere yuko mwiza kuri radio isanganiro twizere yuko ivyo muriko murashikiriza kumbure je naho igihe bishobora guhindura ino societe tubayemo ego ego murakoze mm. cyane mugira ibihe byiza ku muri imbere y'uko mugaruka ku byo yashikirije nabonye ari ntaco kimwe na mm. na david ku bwanyu n'iryari mubona indongozi zitazo zitazokwidogerwa eh, igihe eh, ubwo rukirikirane twagiye tuvuga ruzojaho mm. eh, ugasanga indongozi nayo ifise za mezuri d'akompanyema biherekeza by'akazi ariko ararangurwa ararangura ni ukuvuga nk'akarorero eh, urashobora kujya gushaka nk'umuntu ashinzwe amabanga runaka ugasanga niwe wenyine agomba kuguha inyishu urumva habudzemwo ikintu gishobora gutuma umunyagihugu atunganirizwa neza mm. mu bisanzwe umukuru adahari haba hari uwumusubirira umusubirira adahari nawe asiga umusubirira ku buryo hmm. umwenegihugu ashaka ikintu akironka eh, ikindi nacyo ni uko bagerageza kudesantarariza eh, kandi ibyo nibaza ko bari ko barabikora hmm. ubu umuntu ashobora kuronkera ibintu mu gihugu hagati atiriwe amanuka i bujumbura mugabo ijya de Eh, ntuze digitalization mhm. izoza itora inyishu y'ibyo ni ukuvuga ibintu byose bije mu buhinga bwa none ubuhinga bwa none mm. eh. nimba ukeneye ari ibi bito bito amatesitasiyo n'ibindi atesitasiyo ukeneye kumenya ibyo mwavuganye haciye imyaka itatu mm. ubwo nyine ugahita ubibona eh, namye numva hariho umuntu twamye tuganira ambwira ati je jenashikirije basabye urwandiko none ndabona ikibuze n'iki n'iki n'iki sawa agahita hmm. agitunganya Hmm. Nuko tugomba gukora kugira ngo ibyo umuntu akoze bije muri arishive hmm. eh, n'uwundi muntu n'undi hmm. muntu atarabirimwo ajye kwicara kuri iyo ntebe ababifise turi ko dusa n'abarangiza kino kiganiro ariko ntitwagenda tutagarutse kumbure kuri ya hariwe abarundi bari hanze eh, uno munsi twavuze duti ntibibe mu majyambere ntigiki mubona cokogwa kugira ibikorwa biri muri diaspora mwe mwari yitwaye igihe kirekire bisigwe mu ngiro bifashe mu guteza imbere kino gihugu ubu hoba hariho ibica nk'ibiriya bitaraca mu buryo ariko minisiteri kugera no munsi eh, niyo yari yatunganije iyi ndwi mm. ni nayo igomba kugira suivi kugira ngo irabe yuko ibintu bijya mu ngiro eh, kandi ikindi gikomeye nuko uko nk'aba barundi baba hanze n'abantu nagize ikibazo bya bindi twavuga bishobora kudakunda kubera iyi mpamvu n'iyi n'iyi n'iyi n'iyi mm. akaba abizi mm. bakunda icyo bita dialogue mm. kuvuga baganire baganire yagobyo eh. ishika eh. ko ariko kanya kumbure tukuronse murabona yuko tukunda kuronka ku mwaka ku mwaka uno munsi eh, aho diaspora igeze bivanye kumbure naho mwayisize n'igiki mwishimira cyangwa nimwishimira mu masegonda eh. mirongo itatu uno munsi sinibaze yuko hari byinshi byagezwe ko cyane mm. eh, mugabo reka tubi tubyizere ko bizogena neza mm. ariko murishimira eh, ndishimira ko uno munsi diyaspora iravugwa mm. kandi irafise aho yavuye n'aho igeze mu myaka ibiri mutwaruruye murabona yuko